Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 19, 2005 Itinalaga si Cardinal Joseph Aloy Ratzinger bilang ikadalawang daan at anim na putlimang santo papa ng simbahang katolika. Mula sa isinagawang papal conclave, nahirang siya na humalili sa namayapang papa na si Pope John Paul II. Ginamit niya ang pangalang Pope Benedict XVI. Siya ang pinakamatandang kardinal na iniloklok ng Santo Papa sa edad na 78. Kilala siya bilang magaling na Roman Catholic theologian. Siya ang prefect ng Congregation for the Doctrine of the Faith at dean ng College of Cardinals bago siya maitalagang Santo Papa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.